Milan Rastislav Štefánik sa narodil v Košariskách v rodine evanelického farára Pavla Štefánika ako šieste dieťa. Vyrastal v skromnom prostredí a jeho život sa takmer ničím nelíšil od života detí košarišťanských rolníkov, hoci bol synom farára. Pavol Štefánik, ako vzdelaný človek a oduševnený slovenský národovec, mal doma bohatú knižnicu a aj touto cestou sa snažil ovplyvňovať svoje deti. Malý Milan Rastislav prvé tri triedy ľudovej školy vychodil v rodnej dedine a podľa svedectva učiteľa bol najlepším žiakom na košarištianskej škole. Otec Pavol sa snažil poskytnúť synovi čo najlepšie vzdelanie a preto, aby mohol Milan Rastislav študovať na strednej škole, musel sa dôkladne naučiť po maďarsky. Preto už ako 9-ročný odišiel z domu do Šamorína, aby sa pripravil na strednú školu. Stredoškolské štúdium začal na Evanielickom liceu v Bratislave v tedajšom Prešporku. V Sarvaši štúdium zakončil s vyznamenaním a rozhodol sa odísť študovať do Prahy na techniku odbor stavebné inžinierstvo. Snaď eh, by sme mali aj spomenúť jeho vzťahu ku Prahe, lebo keďže v Prahe študoval, tak e, byl členom študentského spolku Dětvan, kde sa kamarátil s ďalšou známou postavou, to bol Vavro Šrobár, ktorý potom pôsobil v našej vláde a e, snili o budúcnosti. No a pritom kamaráti mu povedali, že na Filozofickej fakulte prednáša profesor Masaryk, a že to sú zaujímavé prednášky. A tak sa rozhodol, že pôjde pozrieť tie prednášky a tak ho zaujali, že zmenil svoj obor študijný, opustil stavebné inženierstvo a zvolil si tedy astronómiu, matematiku a chodil na prednášky Masaryka. No a Masaryk e, tohoto veľmi nadaného študenta, ako ho si veľmi oblúbil, tak ho aj pozýval k ním domov lebo veľmi dobre vedel Masaryk, aké to je byť chudým študentom. Takto o štúdiách Milana Rastislava Štefánika v Prahe hovorila doktorka Zlata Foštová. V Prahe pracoval v tom čase spolok Detvan, ktorého členom bol aj Štefánik. Hlavným činiteľom bol vtedy medik Vavro Šrobár. V marci 1898 sa Štefánik stal tajomníkom Detvana. Štefánik sa tiež stal hlasistom a stúpencom myšlienok učiteľa Tomáša Garika Masarika. V roku 1900 nastal v jeho živote prelom. Po prudkej roztržke s otcom počas prázdnin otec vyhnal mladého Štefánika z domu. Ten sa uchýlil u svojho priateľa Vavra Šrobára v Ružomberku. Na jeseň sa potom vrátil späť do Prahy a odišiel z techniky. Dá sa zapísať na univerzitu na odbor astronómia, ktorý sa vtedy študoval na Filozofickej fakulte a napriek začínajúcim problémom so žalúdkom sa pustil do štúdia. Aj s otcom sa neskôr uzmieril a medzi slovenskými pražskými študentami si postupne získal autoritu. V októbri 1904 promoval za doktora filozofie keďže mal mať promóciu doktorskú, tak rektor univerzity požiadal našeho slavného básnika Jaroslava Vrchlického, aby on to bol, kto tohoto veľmi nadaného študenta bude promovať doktorom filozofie e, ostali v priateľských kontaktoch aj s Vrchlickým a e, maminka e, pani Vrchlická bola takou priateľkou vernou problémov mladého študenta a on jej aj písal potom, e, keďže už bol vo Francúzsku. Štefániková mimoriadná inteligencia a zvláštne čaro jeho osobnosti prispeli k jeho rýchlemu zblíženiu sa s českou kultúrou a vedeckou spoločnosťou. Bol členom a neskôr predsedom Akademického spolku Detvan – vo svojich článkoch ostro vystupoval proti maďarizácii na Slovensku, ale kritizoval aj slovenských politických dejateľov pre pasivitu. Tu si začína v plnej miere uvedomovať potrebu úzkej československej spolupráce – a zachoval sa list e, z apríla roku 1905 a pani Vrchlickej píše Konečne nastal okamih, kedy môžem seriózne študovať a tak začínam novú etapu svojho života s nezlomnou energiou, s poctivými úmyslami a pevnou nádejou, že nesklamem tých, ktorí so sympatiami a dôverou sprevádzajú ma na mojej ceste. zmínila jsem se o studentských letech, o kontaktech a e, s jakou vážností přistupoval ke svým vědeckým úkolům, tak e, například e, píše v dopisu Vavro Šrobárovi, kamarádovi, ten dopis má zajímavé datum 9.9.1909 a v tom dopisu říká, mne značí veda organizáciu, poctivú snahu lúštiť hádanku existencie, dať maximum obsahu nášho života. Po štúdiách odišiel do Paríža, kde pracoval ako asistent u astrofyzika Jansena. Bol priekopníkom v metódach na výskum Slnka. Pozorovania robil na Mont Blancu, v Španielsku, Turkestáne, Brazílii a v Tichomorí. Za vedecké práce získal cenu francúzskej astronomickej spoločnosti a cenu francúzskej akadémie vied. Za vedecké a diplomatické úspechy dostal od francúzskej vlády rád rytiera čestnej légie. A on e, si e, v tom pobytu ve Francii hned získává uznání pro svou píli, pro svou inteligenci, rozhled, znalosti a e, jednak e, doporučení, které měl z Prahy k profesoru Jansenovi. Potom e, bydlel v domě, kde bydlel slavný spisovatel Kamil Flammarion a oni oba byli okouzleni eh, Štefánikem, tak on potom působí eh, jako astronom v prostoru Francie a já eh, ve výstavě, která je mu věnována, tak mm, jsou takové kapitoly, které myslím, že vyjadřují jeho život a sice mm, nejdříve tak jak v obrazové příloze Československého legionáře časopisu který byl vydán v květnu 1929 na počest výročí skonu tragického, tak eh, tam byly zveřejněny některé materiály. Mně se podařilo tento časopis najít, eh, je vystaven. A tak eh, od dětských studentských let a začátky astronomie v Paříži potom jako astronom ve Francii působí, eh, co prožil na výpravě třeba na Mont Blanc, kdy eh, psal o tom článek do francouzských novin, kde napsal, že eh, přišla hrozná vychřice a že eh, skončila eh, dodávka potravin pro ně a neměli co jíst, že našli suchý chléb po dávné výpravě na Mont Blanc a nějaký stuhlý sír a že to všechno byly jediné možnosti stravování a takže po třech dnech hrozné bouře vyšli ven a zjistili, že mm, takové signály, které byly domluvené vyvěšením určitých vlajek, které znamenaly, že potřebují doplnit potraviny a tak, tak ty zástavy byly eh, tou vychřicí zničené, takže nikdo nevěděl, co se tam s nimi děje tak on poslední, co měl, tak rozdělil těm kamarádům, aby vůbec to přežili. Tak eh, to působení v té astronomii eh, to nebylo lehké a mnohé přitom prožil. Ja s udivením norím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše. Kto vede slúži, stane sa skromným v myšlienkach, v rečiach. V každom jeho konaní možno postrehnúť istotu a mier. Bráňme nešťastiu, konajme dobro. Veda má slúžiť životu. Jej posledným cieľom môže byť len človek, človek čoraz dokonalejší. Hviezdy riadia môj život. Hviezdy mi privolávajú slúž kráse, šír nastie. Pak, když začíná válka, tak on se rozhodl, že eh, absolvuje pilotní kurz a eh, při tom létání viděl, jak ta letadla eh, jsou křehká, když se dostanou do vychru a podobně. A přišel tedy na myšlenku, když ten kurz pilotní ukončil, ten výcvik, tak navrhl francouzskému generálnímu štábu, že by udělal přednášky o meteorologii, aby pilot uměl odhadnout, jaké počasí bude podle mraku, astronavigace podle hvězd. A to francouzský generální štáb přijal s velkým nadšením, chlubili se, že jsou první, kdo takovéto přednášky budou mít. Takže eh, Štefánik ve eh, stejném pilotním kurzu, kde sám byl jako eh, ten, kdo se učí být pilotem, tak vlastně v něm potom pokračoval přednáškami sám. No a eh, francouzská vláda si byla vědomá jeho vědomostí a tak ho posílá eh, s různými úkoly po světě takže eh, eh, působí jednak eh, jako voják, postupuje v té vojenské kariéře a také mm, plní úkoly diplomatické, kterému francouzská vláda s důvěrou svěřuje. Roky 1915 až 1919 predstavujú obdobie jeho úspešnej a intenzívnej diplomatickej a vojenskej činnosti. Ako francúzsky občan od roku 1912 sa v roku 1915 dobrovoľne prihlásil k letectvu. Počas bojovej činnosti upútal na seba pozornosť odvahou, chladnokrvnosťou a vynaliezavosťou. Jeho vedecké a pilotné schopnosti využil veliteľ francúzskej armády, keď ho poveril organizáciou vojenskej meteorologickej služby. Jeho odvahu a vynikajúce služby ocenilo velenie francúzskej armády a udelilo mu vojenský kríž. Jeho vojenská kariéra bola závratná. Za tri roky sa stal z desiatníka brigádnym generálom v roku 1918. Počas vojny cestou francúzskych politikov a novinárov informoval verejnosť o ťažkom položení Slovákov v Uhorsku. Politikom predostrel návrh na vytvorenie slobodných štátov, ktoré by vznikli rozpadom Rakúsko-Uhorska. Zohral významnú úlohu pri oboznamovaní ostatných štátov dohody a svetovej verejnosti o vytvorení koncepcie novej Európy. Keďže sa vo Francúzsku poznal s ľuďmi z najvyšších kruhov, Uviedol do nich aj Tomáša Garika Masarika a Eduarda Beneša, s ktorými potom vo februári roku 1916 v Paríži založil Národnú radu Československú, vrcholný orgán Československého zahraničného odboja. Jej predsedom sa stal Tomáš Garik Masaryk, podpredsedom Milan Rastislav Štefánik a tajomníkom Edvard Beneš. Francúzska vláda, najmä zásluhou Štefánika, vydala štatút, ktorý neskôr doplnila dekrétom. Týmito dvoma dokumentmi sa oficiálne zriadila Československá armáda vo Francúzsku. Už v roku 1916 vyznačil vo svojom zápisníku nové hranice Československa, Rumunska, Juhoslávie i Maďarska. Takto boli neskôr aj prijaté Trianonskou dohodou. Veľké a významné poslanie vykonal v Rusku v súvislosti s realizáciou vojenských a politických zámerov československého zahraničného odboja. S oficiálnym poverením Francúzska odišiel v roku 1916 organizovať slovenských a českých zajacov do československých oddielov. Tie mali so súhlasom slúžiť ako Československá armáda vo Francúzsku. Po príchode do Ruska dosiahol, že všetky organizácie a spolky združujúce Slovákov a Čechov budú podriadené vedeniu československého odboja v Paríži. V Rusku prijali Štefánika s veľkou vážnosťou, o čom svedčí i vysoké vyznamenanie rádu svätého Vladimíra, ktorému udelilo najvyššie ruské velenie. Ehm, mala by som spomenúť na môjho otca, ehm, ktorý bol v ruských legiách a, e, lebo bol dobrý matematik a koľkokrát e, mal úkoly e, v rámci dopravnej skupiny, v ktorej bol tak mal rôzne úkoly a jeden z nich veľký bol, keďže prišiel generál Štefánik na Rus a jednal o doprave našich legionárov, tak jednal s tou dopravnou skupinou a môj otec bol pritom a celý život e, s veľkou úctou na e, pána generála spomínal. E, potom, keďže sa vrátil, tak pokúpil všetko, čo bolo vydané, knižky a tak ďalej. Takže od mojich detských rokov stále som počúvala o Štefánikovi. V roku 1918 po revolúcii a v roku 1919 sa zasa vrátil do Ruska na Sibír, kde riešil problém československých légií. Za túto činnosť mu francúzska vláda udelila veliteľský kríž Čestnej légie. V roku 1916 Štefánik v spolupráci s francúzskou vojenskou misiou v Rumunsku vymohol u rumunského kráľa súhlas s náborom zajacov do Československej armády. Vojaci boli prevezení do Francúzska a tvorili základ légií. V roku 1917 bol Štefánik poverený náročným projektom v Spojených štátoch amerických. Jednalo sa o nábor dobrovoľníkov slovenského a českého pôvodu. V krátkom čase získal 3000 vojakov, ktorí boli presunutí do Francúzska ako súčasť légií. Získal prevec rodiaceho sa Československa mnohé významné osobnosti amerického politického života – Slovenské spolky poskytli Národnej rade Československej významnú finančnú pomoc pre jej činnosť. Milan Rastislav Štefánik dostal francúzske štátne občianstvo a stal sa vojakom francúzskej armády ale možná, že ještě se najdou nějaké jiné dokumenty. Mluví se o roku 1912. No a tak eh, on tedy eh, působí, abych se vrátila k jeho osobě, tak eh, působí v rámci francouzské armády a potom, když se vytváří naše odbojové seskupení v zahraničí, to znamená profesor Masaryk, doktor Edvard Beneš a on, tak e, spolupracují. A teď e, Štefánik z této trojice je voják jediný, že Takže e, e, spolupracují formou rozdělení úkolů, e, kdy třeba Štefánik jel za americkými krajany, aby je přesvědčil, že by mohli také se přihlásit do bojů za budoucí svobodu a někteří se museli hlásit do americké armády, když tam měli občanství a e, zase jiní e, se seskupili a e, přes oceán potom byli dopraveni do Francie a bojovali v rámci francouzské armády. No a zrovna tak ta situace se vyvíjela na Rusy, kde tedy také ti krajané, kteří byli za prací, potom naši zajatci nebo přeběhlíci se říkalo, tak e, vytvářeli e, nejdříve takový celek v rámci ruské armády. No a mm, to první seskupení e, přísahalo na svatého Václava už v roce 1914 v Kijevě. Bojovali nejslavnější svou bitvu, když už pak byli zařazeni do ní, tak bojovali u Zborova 2. července 1917, to byl takový mezník, No a Štefánik všechny tyto situace sledoval. E, zase e, obtížné situace e, byly na půdě Srbska, kde dobrovolníci i důstojníci dostávají se v Srbsku do těžkého obklíčení německo-rakouského a musí podstoupit ústup. A ten ústup jediná možná cesta, E, ke středozemnímu moři, kde čekali francouzské lodě, aby oni pomohli v bojích ve Francii, kde bylo zle, tak jediná e, možná no, cesta se nedá říct vedla e, přes bažinatý kraj, přes hory, neměli potraviny, neměli vodu. V jednom deníčku jsem našla zprávu přede mnou, můj kamarád se do bažiny propadl i s koněm a voda se nad nimi zavřela. Takovéto tragédie se odehrávaly a mm, došla jich e, k tomu, k těm francouzským lodí, ani ne polovina těch, co se na ten strašný pochod vydali. E, potom e, francouzi tedy se zděsili, ošetřili je na té lodi a mm, pak část převezli do Itálie, kde se léčili v nemocnicích a potom se dostali tedy do italského zajetí a v rámci toho zajetí vytvářel náš e, sokolský náčelník Jan Čapek, vytvářel skupinu e, našich těch zajarců italských, kteří přísahali věrnost naší vládě zahraniční tomu výboru, co byl Masaryk, Beneš, Štefánik. No a pak Štefánik eh, přijíždí za nimi, eh, přivezl jim prapor a ten jim slavnostně odevzdal na přehlídce v Římě a na té přehlídce eh, byli eh, představitelé italské vlády, například eh, minister Solino, a byli tam ale zástupci všech národů, ministři, velvyslanci a tak dále. A je fotografie, ve které Štefánik ukazuje na ten prapor a předává ho tedy našim vojákům. A mm, proto tedy eh, byl i citově vázán k té Itálii, eh, proto tam za nimi jede i eh, ten poslední rozkaz, že píše vlastně v Itálii. Prvé oficiálne poslanie Štefánika v mene Národnej rady Československa bola misia v Taliansku. Jej cieľom bolo zlepšiť vzťahy medzi Talianskom a Srbskom a dosiahnuť súhlas Talianska, aby sa na jeho území mohli formovať československé vojenské útvary. Štefánik rozvíjal diplomatické styky i s Vatikánom, pretože jeho vplyv na medzinárodnú politiku bol značný – Rokovania s talianskou vládou o formovaní Československej armády na jej území sa začali vo februári 1918 a diplomatický úspech bol korunovaný podpísaním zmluvy 21.4.1918 o konštituovaní právne a politicky samostatnej Československej armády v Taliansku. Bola to vôbec prvá medzinárodná zmluva uzavretá v mene Československej republiky – Štefánik bol zakladateľom československej diplomacie a bol vynikajúcim diplomatom. V Ríme v prítomnosti európskej diplomacie bola definitívne uznaná československá armáda v zahraničí, ktorá mala už 100 000 vojakov. Veliteľom armády sa stal generál Žanén, jeho zástupcom bol generál Štefánik. Medzi tým sa utvorila vláda Československej republiky, v ktorej bol Štefánik ministrom vojny po vzniku Československej republiky povedal Teda Česi a Slováci sú konečne slobodní. Som spokojný sám so sebou. Mohol by som pokojne zomrieť. a e, myslím, že bych měla vzpomenout jako takový odkaz jeho době naší, Ehm, jeho poslední armádní rozkaz, který má číslo 22, ehm, Vydal ho jako ministr války ehm, a věnoval ho československé domograně a napsal tento rozkaz v Galarate, odkud se pak vydal domů v květnu roku 1919, tedy je to poslední jeho rozkaz. domobraneckým praporom skupiny Galaráte, Folíňo a Avezzano. Prichádzam zo Sibíru, idem do Prahy, aby som sa tam ujal úradu zvereného mi národom. Aj keď som netrpezlivý vstúpiť do oslobodenej vlasti, prišiel som do Talianska, aby som sa s vami pozdravil. Z otroka Rakúsko-Uhorského stali ste sa občanmi slobodného štátu. Tento prerod bol možný a urýchlený hlavne preto, že v duši československého vojaka navzdory k tej porobe nebol utlmený plameň lásky k zemi, národu, slobode a pravde. Čoskoro sa vrátite domov, do slobodnej Československej republiky. Národ na vás čaká, lebo verí, že vo vás, synoch svojich, dostane posilu k vykonávaniu tých ťažkých úloh, ktorému náležia v novom usporiadaní vnútorných i svetových pomerov. Aby ste boli hodní lásky, s ktorou na vás doma čakajú, aby ste boli schopní priniesť národu skutočnú pomoc, dbajte na to, bratia moji, aby telo a duch váš bol zachovaný. Dovidenia. Zdar Československej republike, zdar nášmu milovanému vodcovi, prezidentovi Masarykovi. Zdar našim verným priateľom. Minister vojny, generál Milan Rastislav Štefánik, vlastnou rukou. thank you Jinak eh, našla jsem eh, fotografii, na které je eh, Štefánik zobrazen před s tou poslední cestou domů, kdy byl nemocný a kdy Markíza, která byla maminkou jeho, maminka jeho snoubenky, Benzoniovi, tak ona ho mm, pozvala do svého paláce v Římě na jedné fotografii je e, Štefánik e, se svou snoubenkou, s kněžnou Benzoniovou a na té fotografii e, Štefánik sedí a ona stojí. To bylo proti veškerým zvyklostem. Dáma seděla, vždycky muž stál galantně a mm, na té fotografii on sedí a je vidět i přesto, že ta fotografie není dokonalá, že mu nebylo dobře. A ta další fotografie je mm, z toho paláce, ve které tedy je maminka té snoubenky, kněžna a e, oni stojí takhle na schodišti a pak je tam křeslo a na tom křesle sedí e, generál Štefánik, opírá se rukama o opěradla, hlavu opřenou o opěradlo toho křesla a to, jak tam sedí, tak přesně odpovídá tomu, že se necítil dobře. Mhm. No a mm, také potom eh, byl varován před tou cestou domů eh, stavitelem, konstruktérem těch letadel italských, eh, mm, který si přál ze Štefánikem mluvit, když slyšel, že chce letět domů. A v rozhovoru ve kterém byli ještě další dva svědci, e, tak e, řekl, že e, ta letadla na začátku války, že byla vhodná pro daleké lety a že byla z dobrého materiálu. Teď, když válka končí, že ten materiál je naprosto nekvalitní, velmi špatný a že na daleký let není vhodný a že ho tedy varuje a že doporučuje, aby se vrátil mm, autem nebo vlakem. Po dlhých rokoch strávených v zahraničí sa v nedelu 4. mája 1919 z talianského Galarate vypraví letecky na návrat do vlasti. Svoj oslobodený národ i rodnú zem už neobjal živý. Po páde lietadla tragicky zahynul nedaleko Bratislavy. Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle, vrcholnom diele architekta Dušana Jurkoviča – na počest Milana Rastislava Štefánika je pomenovaná planétka 3571 Milan Štefánik. Milan Rastislav Štefánik, osobnosť, ktorej význam nespočíva iba v rozhodujúcom podieli na založení prvého slobodného spoločného štátu Čechov a Slovákov. Obdivuhodnou diplomaciou vplýval na európsku politiku. S myšlienkami, názormi i činmi môžeme ho dnes vnímať ako prvého Európana – Predpokladal, že nastane stav, ktorý nazval europeizácia, čo malo predstavovať harmóniu národov v Európe. Je potrebné, aby sme pochopili jeho nadčasovosť a aj dnes sa hlásili k Štefánikovej európskej myšlienke. Osobitne treba vyzdvihnúť Štefánikové sebaobetovanie sa v mene národa, mravnú čistotu jeho zámerov i prostriedkov pri prekonávaní prekážok. Bola to osobnosť napriek krehkému zdraviu silná, neobyčajne sugestívna, hlboko veriaca, túžiaca po pravde a poznaní. Svoje etické, morálne, mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov. Veriť, milovať, pracovať. A on skutočne tak žil. V tomto je aktuálnosť odkazu a veľkosť generála Milana Rastislava Štefánika. Myslím, že je moc důležité, aby se lidé více o něm dovídali, aby se dověděli o jeho povaze, o tom, že byl čestný, že miloval pravdu. A e, všechno to vyjádřil i třeba v tom svém posledním rozkazu, který jsem tady citovala, a e, myslím, že v tom způsobu jednání, kdy on dovedl e, jednat i diplomaticky a byly mu svěřovány francouzskou vládou závažné úkoly i tohoto typu e, v Americe a jinde, a tak, eh, takovým příkladem člověka, který eh, má hluboké vědomosti, který je vynikající ve světě vědy, ale který je taky velmi charakterní a tím svým přístupem k vědě, k lidem, eh, k práci, kterou dělal, tak já myslím, že může být vzorem každému z nás. thank you veriť, milovať, pracovať. Kto si myslí, že mu slobodu druhý vybojujú, ten jej nie je hoden. Žil som krásny život, prežíval som väčnosť v sekundách. Prekážky treba rozbiť a nie sa im poddávať. Verím vo vývoj vedy a preto vo vývoj všetkého, čo je šľachetné a spoločenstvu prospešné. Ja s udivením norím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše. Som Slovák telom i dušou, neznám lásky polovičatej. Odpustite, že hovorím po slovensky, však mi to nezazlievate. Nerobím to na schvál, ale preto, že mi to moje srdce tak našepkalo. Odmietam akéhokoľvek sudcu. Tým môže byť iba Boh, alebo jeho hlas v mojom svedomí. V nedeľu 4. mája 1919 sa v Galaráte rozlúčil Štefánik s najvyššími predstaviteľmi Talianska. Pri návrate do vlasti, kde sa mal ujať funkcie ministra vojny v československej vláde, sa jeho lietadlo v Ivanke pri Dunaji zrazu zrútilo na zem. Milan Rastislav Štefánik zahynul spolu s dvomi talianskými letcami a mechanikom. thank you Každý, kto s ním mal príležitosť spolupracovať, vie, aký vzácny človek odišiel nielen nám, ale i Francúzsku, ba i celému svetu. Tomáš Garik Masaryk V okamihu celkového triumfu národa zabíja sa muž, ktorý po celú dobu svojho vyhnanstva najväčšmi prispel k oslobodeniu svojho rodného kraja. Niet pochybností, že bolo v jeho osobe mnoho geniálnosti a bol jedným z najlepších ľudí, akých sme mali – Edvard Beneš. Je to jeden z najskvelejších vojakov, ktorých som v tejto vojne poznal. Maršál foš. Bol oddaný svojej krásnej hvezdárskej vede, ale ešte väčšmi než vedu miloval umenie a poéziu. Pritom bol duša matematicky jasná a presná. Bohdan Pavlúk Byl to kosmopolita, který byl pevně svázan se svou zemí a který vždy byl hrdým Slovákem. Zájem Slovenska a jeho lidu byl základní osou jeho konání. Splaťme našim dětem, studentům i sobě samým velký dluh, který vytvořil režim slepě nenávidějící vše a každého, kdo svými postoji a názory stál proti jeho lži. Připomínejme si odkaz, myšlenky a cíle Milana Rastislava Štěfánika, nejen ve dnech významných výročí, ale neustále. Václav Havel v prejave na spomienkovej slávnosti na Mohyle v roku 1990.